yak elishish asvat ibn abdul asadning o'ltirilishi o't elish oldida turgan jang pelikiga chaqmoq chaqdi shuning bilan quraysh chavandozlaridan 3 kishi maydonga tushib keldi ularning hammasi bir oilli kishilar bo'lib utba va uning qarindishi shayba va utbaning o'g'li valid qatorliqlar edi ular saptin etilib chiqiblar yakmu yak elishishni talab qildi bu chaqda ularga ansor yoshlardan 3 yigit avf muavviz ya'ni harisning ikki o'g'li va abdulloh ibn ravohiylar maydonga tushgan edi mushriklar tarafidan tushganlar sizlar kim bo'lasizlar deb so'radi bu tarafdan chiqqanlar ansori yigitlarimiz deb javob bergan edi ular yaraysizlar layoqatlik azmatlar afsuski biz sizlar bilan urushmoqchi emasmiz bizga Qurayshlardan chiqsin, dedi. uningicha ularning ilonchilari Muhammad bizga Qurayshdan o'zimizga loyiq tang chiqarib bergin, deb cho'qon ko'tirishdi Shunga Rasululloh Ey Abu Ubayda ibn Haris, tur. Ey Hamza, tur. Ey Ali, tur, dedi. Ular səbtin ayrilib mushriklarning oldiga yaqinlab berivdi, mushrik taraf sizlar kim bo'lsizlar deb so'radi musulmonlar o'zlarini tanishtirib edi ular yaraysizlar Әмді texi layoqatlik ham tanglar chiqibsizlar da ko'zni yumib ochqicha tutishib ketishdi abu ubayda u hammadan peshqadam yashangan kishi edi utba ibn rabi'a bilan tutishdi hamza shayba bilan tutishdi ali valid ibn utba bilan tutishdi Әмзі білән Әли өз рәқіплерге аманны заманғы бәрмәй, қеліч ұрып, бірдемділа топы тішілтіп әтті. Әмма Убәйдә рәқибі ұтпә білән қаттық елішіп, әр бір bir-birini ярландырып, алсызылынып holsizlanib ketdi. Shunga білән bilan Ali Utbaga hujum qilib, uni jahannamga uzatdi. Ondan Ubaydani ko'tirib, maydondan qaytib kirdi. Uning bir puti өтілген edi. Shunga u badr urushi oyoqlashib 4-5 kundan keyin musulmonlar madinaga qaytishda safro degan yerga kelganda jon uzdi u shuninggacha bir ig'iz dard alam shikoyati qilmagan edi ali roziyallohu anhu qasam qilgan holda mo'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa parvardigori to'g'risida munozirlashdi qur'oni karim sura haj 19 oyatning bir qismi shular haqida nozil bo'lgan deydi umumiy hujum bu bir maydon yakmu yak elishishning natijasi mushriklarga nisbatan talofatlik boshlanish bo'ldi ular eng yaxshi mahir chavandozlardan qo'mondonlardan biroqla 3 kishidan ayrilib qoldi shunga ular g'azab отыды янды ва мусульманларга кәң көләмдә умумы һөҗүм кузгыды. Әмма мусульманлар Аллаһка сыгынып, илтижа кылып, ярдәм ва мәдәт тиләп, үз урынларыдан козгалмай, мудафиядә турып, düşмәнне эгыр чыгымга учратты. Уларның җан маршы Ахад, Ахад, ягъни Аллаһ бер, Аллаһ бер диеш иде. Расулулла Аллаһка илтижа кылмакта. rasululloh qo'shinning saflarini radga selib jang ishlariga oid talablarni o'ttirg'i qo'yib bo'lib qo'mondonlik shtabiga qaytibla allohning uningga va'da qilgan yordam va nusratlarni tilashni boshlayapti u iltijo qilib ey olloh manga va'da qilgan yordamingni nozil qilg'in ey olloh man seningdan o'z va'dangni ishga oshirishingni tilayman deydi bir chog'da jang rosa qizib keskinlashishga boshlavidi rasululloh yana qo'l ko'tarib ey alloh bugun mushularning halokatini xohlasang zaminda sanga ibodat qilg'uvchilar tugaydi dedi hatto iltijoga g'arq bo'lib ketganlikdan o'shnasidagi ridomi tushib ketdi abu bakri ridoni yerdan ilib yepindirib qo'yib ey rasululloh endi kupoy qilsilar parvardigorimizga ko'p iltijo qildilar dedi Allah özünün pərishtilərini vəhi qılıb: "Mən sizlər bilən billə möminləri uruş meydanlarında subatlıq qılıman. Kafirlərin dillərinə qorxunuş salıman." Qur'an-ı Kerim surə Anfal 12-ci ayətinin bir qismi və Rasulullah vəhi qılıb: Мән сіләргә арқымы арқы түшедіған мүн пәрішті білін ярдан dedi. деді. Ярдамчы shu on rasululloh ko'zini yumib daqiqiy miqdori sukutga cho'mdi ondin beshini ko'tarib xushxabar ey abu bakri mana jibril chang to'zon o'rlitib kelyotidi dedi ibn ishoqning rivoyatida rasululloh abu bakriga xushxabar ey abu bakri allohning yordami yetib keldi mana bu jibril tulpirini choptirib chang to'zonlarni o'rlitib kelyotidi dedi Ondan kapidan savutini qo'shlab kiyib, mushriklar to'pi mag'lub qilinib, orqaga chekindirildi. Qur'on Karim 54-sura 45-oyat. Degach, sakrab chiqib va yerdan bir siqim shig'il to'pini ilib Qurayishlarga qaratib, "Alloh xor qilg'oy" deb otgan edi. Ko'z, burun va quloqlarga to'pi kirmagan birmi mushrik qolmadi. Alloh bu haqda: "Ey Muhammad, bir siqin to'pini mushriklarga otganingda sen otmading balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga olloh otdi qur'oni karim sura anfol 17 oyat deydi qayturma hujum dal mushu chog'da rasululloh qo'shinga qayturma hujum o'tish to'g'risida eng oxirgi buyruqni chiqirib olg'a deb to'lidi va ularni jangga rag'batlantirib Аллах bilan qasamki, bugun mushriklarga qarshi chekinmay subatliq bilan jang qilgan odamga Alloh jannatni ato qiladi, dedi. U yana qo'shinga ilhom berib, "Kangliki osmon va zaminchi keladigan jannatga otlaninglar", dedi. Umayr ibn Humam turib, "Habballi, habballi" deb ketdi. Rasululloh "Nima deb habballi, habballi deysan?" dedi Umayr ey rasululloh man ashu jannat ahlidan bo'larmanmiki deb mushundoq dedim devidi rasululloh san cho'qim jannat ahlidan dedi umayr yenidiki to'rsidan bir qancha xurma qiyiqini ilib ig'ziga soldi ondin agar man mushularni yeb yashayveradigan bo'lsam bu to'limi uzun hayot bo'lib ketgudak dedi-da, qo'lida qolganlarini yerga po'k qilib tashlab etib, giralashma jangga kirib ketdi. u dushman bilan urushib urushib oxiri shahid bo'lib ketdi shuningdek yana rasulullohdan avf ibn haris afroning ya'ni afroning o'g'li ey rasululloh allohni bandalarining qaysi ishi xo'shal qiladi deb so'ragan edi rasululloh bandining yang pashlarini shimoylab dushmanga qo'l solg'ini deb javob berdi u ustidagi temir kiyimini silib tashlab etib qilichini sug'argunicha dushman to'piga qarab etildi umi urushib urushib oxiri shahid bo'lib ketdi rasululloh qo'shinga qaytirma hujumga o'tish buyrug'ini chiqarganda mushriklarning shiddati allaqachon bo'shab hujum qilish qizg'inligi yo'qolgan edi shunga rasulullohning bu tadbirlik planining musulmonlarning jang maydonida ustunlikni egallashiga intayin zo'r roli bo'ldi chunki ular hujumga o'tish buyruqini topshirib olgan hamon texi bu chog'da ularning jang qizg'inligi yosh holatida edi dahshat yuqori jasorat bilan hujum qo'zg'adiki dushman saplarini o'ngtay to'ngtay qilib ularning boshlarini kesib sur to'qay qilishga boshladi va rasulullohmi ustiga savutini qo'shlab kiyib to'lib toshgan ishonch va o'nlik ovozda mushriklar to'pi mag'lub qilinadi va cho'qim chekindiriladi deb qo'mondonlik shtabidan etilib chiqqanligi qo'shinning jangovarligini hassilab oshirvatdi natijada musulmonlarmi yo'lbastak etilib tangdoshsiz jasorat bilan jang qildi va farishtalarmi hamdamda keldi ibn saatning ikromadin rivoyat qilgan hadisida shu kuni ba'zi odamlarning kallasi uzilib tushatdi kimning qo'lida o'ldirilganligini bilgili bo'lmaydi ya'ni ba'zilarning qo'li kesilib ketadi kimning qilich urganligini bilgili bo'lmaydi deyilgan ibn abbos mundoq degan bir chog'da musulmonlardan bir kishi oldida qechib ketayotgan bir mushrikni qo'g'lab ketayotdi ushtumtit usti tarpidan qamchining urilgan ovozini va bir otliqning ditjo ditjo degan ovozini angladi qarasa ilqi mushrik oldida o'lib yotqudak bu kishi kelib rasulullohga ahvolni so'zlab beruvdi rasululloh rost aytsan ashular uchinchi osmonning yordamchi qo'shinlari dedi abu davud mozini mundoq degan shu kuni man bir mushrikni qo'g'lab ketayotatdim qilishni uningga cho'rib bo'lguncha uning beshi yerga tushib bo'ldi man uni boshqalar o'ltirgan chig'i debdiman shu asnoda ansorlardan bir kishi abbos ibn abdul muttalibni ya'ni rasulullohning tog'isini asir elib keldi abbos azbiroyi xudo meni bu kishi asir olmadi meni nihoyatda esil chilan to'ruq otga minib olgan bastlik qovul chiroy shakli kelishgan bir kishi asir olgan u odam hozir ko'rinmaydi deydi ansori ey rasululloh uni men asir oldim deydi rasululloh uningga jim tur sanga olloh katta farishtalar bilan yordam bergan gap dedi iblis jang maydonidan chekindi iblis farishtalarning mushriklarga zarba berayotganligini ko'rib u yuqorida aytganimizdek so'roqa ibn molik shumiyning siyoqida kelib to hozirgacha mushriklar sepidan ayrilmagan edi keyiniga yondi va osti sug'urilib tikivatmoqchi bo'ldi bu chog'da uningga horis ibn hisham esilib olgan edi uni haqiqiy so'roqa deb o'ylagan u Harisning maydasiga qattiq bir mush uribla yiqitibdi va olmon-talmon qechishqa boshladi. Buni ko'rgan mushriklar "Naga, ey Suraqa, sen bizga boshpanoh bo'laman va boshdan oxir ayrilmayman degan ting'u" deb to'lashgan edi. Iblis, "Men sizlar ko'rmagan ishlarni ko'ryotiman. Men Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi nihoyat qattiq." deginicha qechib dengiz sohil tarafga g'oyib bo'ldi. fojialik mag'lubiyat mushriklarning saflarida parchalanish va yemirlash alomatlari ko'rilishga boshladi ular musulmonlarning shiddatli hujumi oldida bardoshlik berolmadi urush oxirlashay deb qolgan edi mushriklar to'pi taraf tarafga jenini elib tikib etishga boshladi musulmonlar ularning keynidan qo'g'lab yurib taslim bo'lganlarini asir elib qarshilik ko'rsatganlarni o'ltirib ularni oxiri tal to'kis mag'lub qildi دعوت عيوني توصل غنا كفر مرغى قيل جبيل نور خان رسول الله وش بو يومنا قيل أقان تقرب مرغى جابا جاكا بودين وجو